Njega hvalimo subhane i od njega pomoć tražimo i molimo ga subhanahu wa ta'ala kao što ga je molio Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dovom Allahuma arini l'haqqa l'haqqa wa razukna tiba'a wa erinil l'batila batila wa razukna štinabete gospodaru naš pokaži nam istinu istinom da je slijedimo i razotkri nam laž da je se klonimo neka je salavat i salam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem našeg vjeroučitelja Allahova miljenika koga je Allah tebareke wa ta'ala poslao وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ kao milost svim svjetovima ostavio nas je Mustafa sallallahu alaihi ve sellem na jasnom putu čija je noć jasna kao dan i neće zalutati osim u propašteni. A zatim, poštovana braća i cijenine sestre, dozvolite mi da ovo večerašnje druženje i ovaj večeras vas bude vas meni. Kaže nam jedan plementi šejh, došao sam, kaže, jedne prilike na aerodrom, pa sam vidio jednog dječaka koji me onako posebno zanimao. Pa sam mu prišao i rekao mu O dječak, šta ti ovdje radiš? Šta je tvoja uloga ovdje? Pa me je pogledao i rekao mi Min husnil islamil mar'i tarkuhu ja ja'nihi od lijepog islama kod jednog čovjeka je da se prođe onoga što ga se ne tiče. Pa kaže šejh da sam putovao i avionsku kartu platio ne znam ti koliko. Ali samo da sam upoznao ovoga dječaka. Ovo je bio vaz meni. Ovo je bio ibret meni. Ovaj moj dolazak ovdje među vas nakon deset godina tačno, i da ponovo budem u džami gdje se Allah spominje. A kaže poslanik alaih salatu wassalam u hadisu koga bileži imam i muslim عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده neće se sakupiti ljudi u neku od Allahovih kuća da uče Allahovu knjigu i proučavaju nauke kuranske illa nazalat alihim sakine a da im Allah tebareke wa ta'ala neće dati smirenost. Svi smo mi očevici toga. Ovdje je sparina. Ovo nije kućni ambijent u kome ti možeš da darinskim napraviš onako kako je tebi čeif. Ali kod kuće samo svodiš račune i kažeš ovako se ne mere. Recesija, problemi, ženska država i ženska prava, obaveze, hoćemo se utopiti ovdje ili nećemo. I tu nema sekineta. Tu ima sekin, ima nož. Možda razmišljaš da se dohakaš na kraju. Da Allah sačuva. Ali u džami ima beričet koji se ne daje kod A to je sekinet, smirenost koja dolazi samim tim što si došao u džamiju. وغشيتهم الرحمة الله milost. وحفتهم الملائكة i okruže i meleki وذكرهم الله في من عنده i spominje Allah ovo društvo i slična društva koja se okupljaju Allaha radi kod najodabranijih meleka pa je meni vas večeras da budem na ovom, na ovom mjestu gdje sam tačno prije deset godina bio i zajedno s nekim od vas ovdje i ibadetio i ono što me posebno raduje i što je i za dersa za mene jeste nova lica koja vidimo ovdje znači oni ljudi koji su ostali ovdje da radi Allah je primio njihove dove i još ono što me raduje ja znam i ovu džaniju kako je izgledala. Kada uporedimo taj period i ovaj period, možemo kazati, alhamdulillah, ima oni ljudi koji su ljubomorni prema Allahu i tebareke wa ta'ala vjeri. Pa ja molim Allaha tebareke wa ta'ala, kao što nas je nekada okupio i kao što nas sada okuplja na ovom lijepom mjestu i sa ovim lijepim i svijetlim licima da nas Allah tabarake wa ta'ala okupi u najboljem komšiluku u džennetu ma'an nebijin wa siddiqin wa wa salihin ovo je najbolji komšiluk u džennetu poslanici dobri šehidi učenjaci wa hasune ulajika rafiqa ovo je najbolji komšiluk u džennetu pa molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam primi našu dovu i da nas okupi sa vjeroučiteljem ove vjere Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem pobožnim ljudima, šehidima od početka Islama do kraja i učenjacima ovoga ummeta. A šta onda kazati svojoj braći? Ja bi večeras uz Allahu te barake pomoć zajedno sa vama pokušao da odgovorimo na dva pitanja. Prvo pitanje glasi kako da ostanemo ispravni i uspravni na ovoj vjeri. I drugo pitanje kako da budem pomagaš Allahove tabareke o ta'ala vjere. Ova dva pitanja su uvijek aktuelna. I o njima se mora govoriti. Pogotovo u vremenima koja se zovu epidemija poremećaja. Epidemija grijeha. Akajskih poremećaja. Idejni poremećaja. I svaki drugi poremećaja. Ovo su fitneti za koga je kazao Selep kada se pojave fitneti, onda će ih nadzirati samo učeni. Oni otprilike, zbog toga što im je Allah tabarake wa ta'ala dao specijalnost da razumiju neke stvari. I znaju matematiku Islama. I znaju da je to jednako nešta ide. Oni to primijete. A kada se dese fitneti ili kada završavaju, onda svi ljudi kažu ovo nešto bilo. Šta se je ovo dešavalo? Onda svi zaključe da je bilo belaja. Da je prolom oblaka bio. Da su poplave bile. Da je led padao. Ili da je zemljotres bio on fizički ili psihički među nama bio. Prvo pitanje, draga moja braća i cijenine sestre, kako da ostanemo ustrajni na ovom putu. Ili kako da ostanemo ispravni ovim teškim momentima velikih fitneta. Ono posebno što me raduje, znajući u kakvom smo fitnetu živjeli ovih zadnjih nekoliko godina, u fitnetima akajskih poremećaja, kada vidim ovaj džemat, da je uz Allahu tebareke wa ta'ala pomoć, a mi nikoga ne čistimo pred Allahom te barake ta'ala. Ali sudimo bi zahir. Sudimo po vanštini. Ostao na nogama. I vidimo neke ljude s kojima su prije 10 ili 12 godina pili kahvu i razgovarali kako dalje. Vidimo je, alhamdulillah, i danas među nama. Pa to je ono što raduje. Prije toga da se prisjetimo koje je to najveće iskušenje koje je pogodilo ovaj ummet definitivno. Šta ti misliš Ahmede? Koje je najveće iskušenje pogodilo ummet Muhammeda sallallahu Ako pogodiš, dobit ćeš braša na Bajram. Najveće iskušenje koje je pogodilo ovaj ummet, draga moja braćo, je smrt Allahu poslanika alaihi salatu To je najveće definitivno iskušenje jer zamislite da je među nama Muhammed sallallahu alaihi sallam. Da li bi ja imao pravo da govorim na temu kako dalje, kako ostati ustrajan? Ne bi imao pravo. Zato što bi bio ima muslimana tu. Zato što bi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem kazao o ljudi, ovako idemo naprijed. Ovo je džada s kojom je Allah zadovoljan. Ako prigovori poslaniku, ali salatu wasalam, da je krenuo putem koji nije put vjernika i njemu je završen sa žahennem, kako kaže Allah tabaraka wa ta'ala. Međutim, danas, min kulli wa yurad, illa sahibi hadal qabr, ali odna se uzima i oduzima, kako kaže imam Malik, samo ne od stanovnika ovoga kabura, misleći na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem Pa se meni može prigovoriti, i kazati dobro, ja se s tobom djelomično slažem, a u većini slučajeva ne slažem. Tako i sa drugim i trećim i petim. I to je samo po sebi jedno iskušenje. To je samo po sebi da onda na pozornici imamo više vizija Islama. Imamo više vizija svatanja određenih stvari. Što nekada može biti do te mjere da dođe bolest da se zove rak rana među muslimanima. Pa je zbog toga definitivno najveće iskušenje koje je pogodilo ovaj ummet umiranje Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Draga moja braćo, Kur'an nam je vodilja, sunnet nam je vodilja. Kaže poslanik alaihi salatu wasalam, kako je došlo sa istrani lance prenosilaca, i hadis je u silsilatu sahihu džamija. Kaže poslanik ali salatu wassalam u titul Kur'ana ma miflahu mahu Dat mi je Kur'an ono što je slično Kur'anu. To jeste dat mi je Kur'an i sunnet. Poslanik ali salatu wassalam njegov život njegova sira je pouka za nas kako dalje kako ostati ispravan na pravom putu? Danas živimo u velikom ratu protiv islama, islamofobiji. S jedne strane, alhamdulillah, islam se budi i dokaz tome ste upravo vi. Nema više potrebe da za ruka puno vuče čovjeka i kažeš mu, hodi ovamo, dovoljno mu je da mu SMS pošalješ porukom i da on dođe i da ostavi svoje dunjaličke obaveze i da sluša o Allahu i Tebara ta'ala vjeri. Mi znamo da to nije tako uvijek bilo. Pogotovo ovi starije što bolje znaju. Što znači, alhamdulillah, da se Islam budi. Međutim, kažem, imamo potrebu da nađemo najbolji odgovor za ovo pitanje. Jer danas imamo na pozornici razne vizije koje nekada zbunjuju određene ljude. Haman da je došao vakat, kada se i najučevni ne mogu snaći. Odgovor leži u Koranu, pošto mi večeras ne možemo čitav Kur'an pročitati, niti o njemu toliko govoriti, uzet ćemo samo nekoliko ajeta. Ovi ajeti o kojima ćemo govoriti upravo se nalaze u jednoj specifičnoj suri koja oslikava ovo naše stanje danas. Naime, ovi ajeti se nalaze u suri Al-Azad, saveznici. Ta mlada islamska država, koju predvodi najbolji čovjek svih vremena, i taj mali broj muslimana, nema i ni trećina u Medini, samo što su na neki način spasili gole živote i došli u Medinu i počeli sa radom i pozivanjem stanovnika Medine, eto saveznika. To je dokaz da te nevjernici bez obzira kakvu je ti metode i mudrovanja radio i ovaj mudrovao, oni te na miru neće ostaviti. Jer Kur'an kaže, ne kaže Bilal, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ لَنْ je znači negacija za uvijek. Nikada. Baš nikada. Oni sa vama neće biti zadovoljni. Ni židovi, ni kršćani. Dok vjeru njihovu ne prihvatite. Ako neko nije s nekim zadovoljan, šta radi? Nagrađuje ga, je tako? Bori se protiv njega. Vola je zalune i ukatilunekum. Hatta jarudukum. Andinikum. Ili stafa'u. Oni će se prestalo. boriti protiv vas. Da vas odrate od vaše vjere ako budu mogli. Pa tako se dešava i vrijeme Muhammeda sallallahu alaihi Saveznici plemena odružuju se u NATO toga vremena i kažu idemo da utrnemo Allahovo svjetlo u Medini. Yuridun li yutfiu nura Allahi bi afwahihim. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurahu kafirun Oni žele da utnu Allahovo svjetlo svojim ustima, a šta je onda ostalim? Allah hoće da njegova svjetla ima, makar ne bilo povoli nevjericima. Okupljaju se saveznici, unutra židovi, unutra ostale dvije trećine nevjernika zovi ovako ili onako, na kraju krajeva jednako nevjernik. U tom momentu treba povući najbolje poteze. U tom momentu treba da ta zajednica muslimana bude sačuvana i da se Allahovo svjetlo ne ugasi. I onda sahabi gledaju poslanika ali salatu Selam. Kakve će to on poteze sada potegnuti? I zato nam Kur'an kaže لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا vi u vašem poslaniku imate divan uzor za koga? za onoga ko želi Allaha i onaj svijet i puno zikri puno Allaha spominje gledaju ashabi svaki pokret Allahova poslanika ali salatu wasalam kao imama, kao državnika, kao vojskovođu, kako će postupiti u teškim momentima. A priroda, draga moja braće i cene sestre, ove vjere, da će Allah definitivno iskušavati svoje robove, kao što je Allahovo pravo, da ti On daje život i smrt, da te On hrani, da te On oblikuje. Tako je pravo Allaha te ta'ala da te iskušava. ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لام ميم zar misle ljudi a bolje kazati zaračunaju ljudi jer matematika pokaže jednako koliko je zar ljudi računaju da će biti ostavljeni na miru kada kažu mi vjerujemo وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Jer je Allah Jalla wa Ala iskušavao i on prije nas, da ne kažu mi šta je ovo, pa ne mora se ovo podnijeti. Allah je iskušavao one prije nas, da bi Allah ukazao na i da bi ukazao na lažljive, na lažljice. I zato neki ljudi, kada uđu u Allahu te barake ta'ala vjeru i ne proučavaju je kako treba, često ružne izjave čujemo iz njihovih usta. Pa kaže, ja rob, evo ja klanjam, Evo dok sam, dok nisam klanjao i dok nisam bio u islamu, nije mi ni para, falilo bio zdrav, bio ovo, bio ono. Kako sam počeo klanjati, niti imam para, izgubio posao. Svaki dan me policija zaustavlja. I on misli da je Allah kriv za njegovo stanje na Ne zna prirodu ove vjere, jer on misli ako je proklanjao, gotovo je, već je u džennetu. Ho, ho, jelane, put do dženneta je dug. I zato su neki rekli, ne se ovako, ajmo prhaniti. Hajmo neke tarikate, hajmo u nešto. Hajmo ubrzati ovo. I zato je ovdje na zapad ubrzan život. Radno pižama, radno pižama, radno pižama. Obuče musliman civilku, ne zna se ponašati. Ne zna se ponašati. Ili te izvuni iz dina, ili ti... Jednostavno, to je temperamentan život i naporan, ubrzan i zato u Japanu ima najnovija novotarija, sjede čitava familija i ubiju se džematile. Tempo života ubrzan ne mogu, mozak je, on ima potrebu da odmara. On ima potrebu da odmara. Pa gledaju ashabi Allahu, poslanika, ali salatu wasalam, kao uzora u svakom pogledu. I vide njegove poteze. Poslanik, ali salatu wasalam, kopa hendek, znači narodni čovjek. Ima znači ogroman optimizam, kopa hendek i kad je udario krampom gdje je najtvrđi, kaže El, al uzet ćemo, kaže, Perziju i Vizantiju. U tom momentu, kada su tolika iskušenja, poslanik, ali salatu wasalam, odgaja sahabe da budu puni optimizma. Niko više nije strano. Kada se dobro smrači pred saba, šta dolazi onda? Drugi mrak, jel tako? Ha? Drugi mrak. Ne, ne, ne, ne. Dolazi zora. Jel tako, Ahmedaga? Kad se najbolje smrači, Ahmed ga je posebno obradovao, pa ga neka ovako spominje. Onda dolazi, onda dolazi zora. Svanjava, svjetlost, nur. I tako poslanik, ali salatu wasalam, odgaja svoja shabe da ne budu pesimisti i da ne budu oni koji kao one strujne kokoši čim im se nešto poremeti nema koncentrata ili nema struje belaj Poljime. i je viču nakon 45 dana ko ko ko ko ne može više a ona živčarka sa njom i lisica ima neka problema i horoz i okolina i kad je na kraju krajeva u maslanicu iskomadaš, vilca ti ispadne da te pojedeš. Poslanik kada je salatu odgaja sahabe i kaže im Perzija i Vizantija. Kad bi ja vama sad kazao uz Allahovu pomoć nije daleko da to švabe sad tvrdi do 2050. da će sva Njemačka biti muslimanska ako ovako nastavimo. I mi to počnemo pomalo vjerovati ali moramo znati da je al-aqibatu li taqwa, al-aqibatu li muttaqin. To je sigurno tako. Ne mora to znati da će baš 2050. Može se prebaciti koji dan ili kasniti koji dan. Prije ili kasnije to nije brojna, nije bitan, ali je sigurno tako. To je Kur'an kazao. Rim će muslimani uzeti bez jednog metka. I mi to vjerujemo. To je naša vjera kao što vjerujemo da je poslanik selam bio na mirađu i kažu mušici Ebu Bekre, šta sad kazati? Eno tvoj jaran tvrdi da je u jednom dijelu noći prešao iz nešeg Laksa i ošao u nebeske sfere i vratio se prije sabaha. Pa kaže, ja mu vjerujem više od toga. On nije rekao da je bio na sedmom nebu. A ja mu vjerujem da mu objava dolazi iz sedmog neba. Pa ga je Allah dželle ve ala nazvao Siddikom. In huma fil gar. Kada su njih dvojica bila u pećini. Pa ga tješi poslanik ali sam kaže la tahzan inna Allaha ma'ana. Ne boj se Abu nemoj tugovati. Allah je s nama. Znači mi u poslanikovom braću i sestre životu moramo tražiti odgovor i za ovo naše stanje. Danas na pozorici šta imamo? Imamo liberalizam u islamu i imamo radikalizam u islamu. Imamo ljude koji kažu ovo je područje šljive, a ne datule. Ne može ovdje. Ovo je esperaj. Ovo je ovo ili ono. Ne može ovdje određene stvari, ne mogu. Pa su nam uspjeli nevijenici ubaciti da spavamo na način kako oni spavaju. Da razmišljamo kako oni razmišljaju. Dede nam kaj onaj švedski stol. A nema nevne časte nigdje. Pa pričamo ko što oni vole. Pa kažemo kako je, kaže ok. Ok je ruža riječ, tražite korijen te riječi. Neš znači, glaha da on kaje mašala, dobro je. Kod nas je super ili je dizara, niko. Malo je oni koji kažu alhamdulillah. Pa ljudi popuštaju, kontaju, nisu oni zlonamjerni. Nego oni kontaju, nije ovo vrijeme poslanika ali se ratu Došlo je do mnogo promjena. Sad ljudi se voze avionom. Sad ljudi imaju tehniku. Ako je tehnika doživjela, znači, reorganizaciju i takadom, naprednost, tako i vjera mora malo na tehnički pregled pa da vidimo nešto moramo podnijeti, a nešto ne možemo. To je jedna krajnost koja nas često zbunjava. Pa ćemo naći bosanski islam, pa turski, pa međunarodni, pa onaj koji paše Obami i tako dalje i drugima počne se drži sunneta, kaže ova ide unazad. Pa je postao sunnet novotarija, a novotarija sunnet. To je jedna krajnost. Imamo drugu krajnost, radikalizam. Ljude koji na jedan ne, neprirodan način tumače vjeru. Nema u njihovoj vjeri nikako osmijeha. Nema u njihovoj vjeri, znači muslimana osim njih. Ovdje počinje istorija i svijet. Oni tačno znaju ko je izašao iz dina, ko je ušao u din. I tako dalje. A najavio je poslanik kada je salatu wasalam kada je rekao neće nastupiti sudnji dan dok se ne pojavi Ruvejbjeba. Pa su rekli, a šta je to Ruvejbjeba? O Allaho poslaniće. Kaže ređunun ta je tekellemu fi umuril amme. Običan čovjek, nema jednog čina, nema dana islamske škole ali on pita i priča o velikim pitanjima. Neće dira u struju, jer zna da sa struju jednom dira ako nije električar. Neće da dira ni u šta drugo, samo dira u vjeru, zato što je pao sistem kod muslimana i nema sultana da mu kaže šuti. Ako si pametan, svi te slušamo. Ako nisi, znači, da vidimo šta ćemo s tobom. I zbog toga je potrebno da odgovorimo na ovo pitanje. Ashabi gledaju poslanika, ali sram. U tim najtežim momentima, jer danas kada se nama desi neko iskušenje, mi odmah porumenimo po limun. Aj, ako budem imalo radikalan, nema me. Ako bude imalo liberala, opet me nema. Pa kako da zauzme najbolji stav? ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما kada su, kaže, mu'mini vidjeli te saveznike, rekli su, ima gdje pobješao tako? Ima kakav mišja rupa, ima kakvi pozemlja, šta je ovo? Ovo se ne može. Nisu to kazali. Nego su rekli, ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. Znači, znali su prirodu ove vjere. da će Allah te bareke o nas iskušavati. I oni vole da se nešto događa. I zato mi trebamo kazati gospodaru, ti si taj koji imaš pravo da nas iskušavaš. Nemoj nas samo Allahu naš staviti na iskušenja koja ne možemo podnijeti. A sigurno će nas Allah stavljati. I zato kažu islamski učenjaci da riječ fitnet u jezičkom značenju znači uzeti zlato koje je pokupilo svakakvi meta, prljaština koje nisu od vrste zlata, pa se stavi u veliku vatru da to opane, otpane i da ponovo to zlato sija. A ima ona narodna nije zlato sve što sija, znači može biti i podvala. A u, je, a u terminologiji Znači fitne znači da Allah te barake ta'ala stavi svoga roba na iskušenje da bi ga očistio od grijeha, da bi mu podigao stepene na dunjalu i na ahiretu. Što znači da Allah Đelešanuhu kada nas stavi na iskušenje to je iz ljubavi prema nama. I zato kada dođemo čovjeku koji je hasta, koji je bolestan, šta mu kažemo, nešto i dugo je tako. Ne kažemo to, nego mu kažemo la se inša, pahur inša Allah. Ne smeta, to je čišćenje ako Bog da. Čišti se od grijeha. I onda kažemo tom bolesniku, molimo te u ime Allaha dželle ve čini dovu za nas, jer je Muhammed sallallahu alejhi rekao, a on ne govori po svojim emocijama, da se dova bolesnika prima. Pa ti si sada u boljoj poziciji od mene. Moli Allaha za mene moj hal. Što znači, ovo nam je pouka. Ne smiju muslimani da ostanu bez borbenog duha. Ne smiju muslimani da dođe pesimizam. Ne smije muslimana vjernika da prepadne čovjek. Ne smije ga životinja prepast. A li čovjek. Znači musliman vjernik koji uživa u svom imanu, kada dođu iskušenja, i kada se nešto dešava oko njega, to mu povećava iman i predanje u Allaha tabareke wa ta'ala. Tu je odgovor djelomično za ovo naše pitanje. Kako da ostanemo ustrajni na ovoj vjeri ili ispravni na ovoj vjeri? Znači da gledamo u poslanika ali salatu u svim porama života i da uzimamo onako kako nas je on sallallahu alaihi podučio da gledamo kako je on da odgoja ashabe. da se tako odgajamo. I na kraju da napišemo ili potpišemo jedan ugovor sa Allahom tebareke wa ta'ala. Da damo beju Allahu tebareke wa ta'ala. I našem vjeroučitelju Muhammedu sallallahu alaihi wa da ćemo ostati takvi i da se nećemo mijenjati. Kaže Omer radijallahu ta'ala anhu primjer čovjeka koji se mijenja je poput čovjeka koji liči lisici koja sad pravi ovu ili onu krivinu. Odgovor je u sljedećem ajetu kada Allah tabaraka wa ta'ala kaže من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم od vjernika ima oni koji su iskreni na onome što su Allahu tebareke wa ta'ala obećali minhum men qada nahbe ima oni koji su skončali na tom putu na putu imana wa minhum men yantazir a ima i oni koji čekaju وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا i ništa ne mijenjaju Ne prave odmah od, sebe svaki dan neke, neke nove oblike. Uvijek su konstantni. Uvijek su, znači, na tom putu. Uvijek češljaju svoj iman i gledaju u kakvoj je u fazi. Da li je u fazi opadanja ili u fazi, znači, porasta. Jer nema stagnacije imana što nam je neko nekada kazao da ima. Nema toga. Nego iman ili ideš naprijed ili nazaduješ. Ovo je u pogledu rada za Allahu vjeru. A ne do Allah što se tu zakoče grijesi. Znači, ako ne radi za Allahu vjeru. Evo mi imamo primjera, pogotovo ovdje na zapadu. Brato, čim krene malo bolje dunjalog, mi vidimo da on mašala fin i na vagu i nakon na špiglo i, ova, i lijepog ponašanja, ali ga nešta nema. Mi vidimo da on ne čini velike grehe, on se čuva. A šta je problem? Malo ga dunjalu pregrlio više. A dunja, naše nene bi kazale, ova časa nema dna. Znači, dunja propadaš. Propadaš, takav je dunja. To je znači područje gdje propadaš. Toneš. On je prokleten. Znači, ovoga nema među nas. I ovaj ne može da, da nas prati naš tempo, zato što ga je malo Dunjalu klatio Znači nije stavio Islam na prvo mjesto. Nego mu je Islam drugorazredna stvar u njegovom životu. I on polako ga nema. I gasi se. Pa kažeš mu živ bio. Pa nemate. Pa kažeš šta ćeš. Pa doći jednoga dana. I sad njemu treba... Tebi onako lako upališ auto ode. A njemu treba da on pobjedi svog iblisa pa da dođe. A šta je onda s onim koji čini grijehe? onda njega šeitan polako odvede svojim putem. Ima oni koji su skončali, ima oni koji čekaju. Ništa nisu promijenili. i Allah u sadiqine bi sidqihim. Da bi Allah nagradio iskrene za njihovu iskrenost. Wa dal al munafiqine au ali im, A da bi kaznio munafike ili im oprostio. Znači, onaj ko želi da ne skrene s ovoga puta, mora da gleda u poslanika ali salatu wasalam i proučava njegovu siru i te događaje, momente pretoči u svakodnevnicu svoga života. Da zna da iman raste i opada i da ga konstantno obnavlja. Kad eflaha men zekaha, o kad haba men desaha, uspiće onaj ko čisti stalo svoj iman, svoju dušu, a upropašten je onaj ko zapusti. A neće se spasti onaj koji zna teoriju i kaže ja znam kako se čini i istigfar, znam kako se klanja, znam kako se duša čisti, ali to ne radi. Zna Iblis to, ne boj se. Po toj logiki onda je Isla, onda je Iblis najveći mumin. Najveći muvahid. Ali je pojenta znači u tatbiku, u praktičnom, znači sprovođenju tog sunneta. I zato kaže imam i šafi'i. Eju samain ni. وأي أرض تسخرني أروي الحديث ولا وما عمل به kaže koja će mi nebesa hlad praviti koja će me to zemlja držati prenosim hadisa ne radim po njemu i zato je kazao imam i Malik kaže es sunnetu safinatu nuh slijeđenje sunneta je kao da si na nuhu i lađi men rekibe biha neđa, ko se popne na nju spašen je. وَمَنْ لَمْ يَرْكَبْهَا غُرِقْ A ko se ne popne na nju, on je sigurno se utopio. I zato kaže Ibn Mes'ud, اتبعوا ولا تبتدعوا Slijedite, a nemojte izmišljati. Tapat kefejtum. To će vam biti dovoljno. I zato je Allah kazao ukazao inne dina inda Allahi islam. Jedina opcija koja je priznata kod Allaha je islam. Koji islam? El jeume ekmeltu lekum dinekum. je islam koji je upotpunjen. U etmemtu alikum njameti. I blagodati prema vama smo upotpuni. Upotpunili. U raditu lekum islame dina. I zadovoljni smo da islam bude vaša ideologija. Kad je ovaj ajet objavljen? na oprosnom hađu, na najboljem komadu zemlji, najboljem čovjeku i najboljoj generaciji. Znači, kod njih vidimo rješenje za svoje stanje i za svoje izbavljenje. To je znači, ako želimo da budemo ustrajni na ovome putu, i da popog da skončamo, a Allah nam je to naredio. Ja ejuha alladina amanu takullah, ittakullaha haqqa tukatihi, wa la tamutunne illa wa anto muslimun. O vjernici, bojte se Allaha kako onako kako bilo. Ne, ne, ne, ne, ne. Znači, takvalukom. Šta je produkt tog pravog imana i takvaluka? Da umreš kao musliman. A to je borba. Jer ti imaš i blisa koji čitav život te ne ostavlja. On ne spava, on ne ore, on ne zna na bavu što li raditi. On samo zna da te odvodi od Allahu a tebareke ta'ala puta i zakleo se Allahovom veličinom da bi izzeti ke la Tako mi tvoje veličine, gospodaru. Sve ću ja njih na rate odvesti. Illa ibadake minhumul Samo neću one odane robove. Ko su odani? Jusuf Sena. Muhammed sallallahu Svi poslanici i oni koji njih slijede. Dajte mi primjer da je neki poslanik zalutao. Dajte mi primjer da se je poslanik neki umorio. Nuh alaih salatu wasalam, o čemu ćemo govoriti u drugom dijelu. Kada budemo govorili kako biti pomagač Allahove vjere. Znači, ako želimo da ne odemo u liberalizam, u popuštanje, moramo ostati dostojni na džadi poslanika ali salatu wasalam. Poslanik ali salam je braćo imao zajednicu. Neki su bili školovani, znači da kažemo civilizirani, a neki to nisu bili. Pa je poslanik ali salatu wasalam rekao jednim i drugima, okupio ih. Pa ko može teoriju da razumije pa da je pretoči u praksu nurun ala nur. Ako ne može da razumije teoriju, može da razumije praksu, pa i to dobro na dobro. Uzeo je poslanik alaih salatu wasalam i na pustini povukao pravu liniju i rekao ovo je pravi put. Pod vinklom. Potego znači špagu, lako je onda zidat. Onda veka zidat svak može biti. Ali valja dobro plan napraviti, to ne može svak. A zatim je potegao puteljke i rekao Vahadi subulu šejafin, a ovo su putelci šejtanski. Na svakom ovome puteljku stoji i kaže, hod vamo, skreći, pališ ma ne pa nisi ti, ovo nije Mekka Medina. Znači, želi šeitan te srati sto puta. A šta je pojenta ovoga o čemu govorimo? Znači, poslanik, ali salatu Selam. nam je i bukvalno napravio put, pokazao nam ga. A Kur'an kaže وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Mi smo vas učinili srednjim putem. Ovo je ono što želimo da pogodimo. Znači mi trebamo između ove dvije krajnosti, liberalizam i radikalizam, da nađemo istinu, a ona leži u sredini. To je ono što je Allah zatraži od nas. Kaže, mi smo vas učili srednjim umetom u svakom pogledu. Geografski meta gdje se nalazi? Na sred Dunjaluka. U Akidi gdje smo mi? Mi smo u Akidi između židova koji kažu mi znamo, nećemo raditi po tome. Između kršćana koji kažu da dolin, ništa ne znaju. Kažu da znaju da im se Bog ušta ne dobio. Ostalo ne, ne znaju. E mi smo na srednjem putu. Mi znamo mi znamo kako je ime našem gospodaru i kako je njegovo prezime i znamo znači kako Allah izgleda. Jer nam se Allah te bareke o ta'ala predstavio u Kur'anu i sunnetu. Ali je pitanje min muddekir ima li onoga koji će pouku primiti? Ima li onoga koji će Allaha upoznati? Da bi poslanik ali salatu wasalam da bi mi bili dokaz protiv ljudi ako ljudi iz jedne krajnosti ili druge krajnosti ne dođu na taj srednji put, da im kažemo na sudnjem danu, zar vam mi nismo bili odgledalo? Što se niste vratili? Ako mi skrenemo da poslanik ali sam bude dokaz protiv nas. I tako će biti na sudnjem danu. Tako će biti na sudnjem danu. Doće Nuh alaih salatu da nas brani, kako je došao u rivajetu. Pa će reći o Allahu poslaniće, tvoj umet je na hajru. Tvoj umet je na hajru. E to mi zalažemo se. I kad kažemo i tražimo odgovor kako da ostanemo stabilni na ome putu ili kako da ostanemo ispravni na tom putu jeste da se držimo srednjeg puta na kojem je bio poslanik ali salatu da pokazivamo blagost tamo gdje njoj paši da pokazivamo žešinu tamo gdje njoj paši da pokazivamo mudrost tamo gdje mudrost ima mjesta ali da ne pokusiramo svojim nekakvim paganizmima i onda to pokušavamo opravdati nekakvim iznimnim dokazima. O ovome, draga moja braćo, naširoko i naveliko se može govoriti. Ali da vidimo, ko je to na srednjem putu? Imaju i tu neki znakovi i neki šareti. Na dome Dunjaluku, ako vidimo onoga koji ima spor s nekim i onoga kome kada kažemo vrati se da nam sudi Allahov poslanik, a on neće, to je dokaz da je već skrenuo on želi da mu sude njegove strasti i zato Kur'an kaže فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما tako mi gospodara tvoga oni neće vjerovati dok tebe Muhammeda za sudiju u sporovima svoji ne prihvate. A nakon tvoje presude u dušama svojim nimalo te ne osjete u selimu teslima i pokore se tome potpuno. Znači ako čovjek nije spreman da se vrati na džadu srednjega puta, to je dokaz da on nije na srednjeme putu. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنعزاتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر O vjernici, apsolutno se pokorite Allahu. I njegovom poslaniku isto tako. I vašim predstavnicima. Ali nije rečeno apsolutno. A ako se u nečemu ne slažete, dođe do problema, do poremećaja. Vratite to Allahu i njegovom poslaniku ako vjerujete u Allaha i sudnji dan. Pa je to jedan od znakova da vidimo kome je stvarno stalo da gura svoj inac i slijedi svoje strasti, a kome je stalo da se pokloni pokori sunnetu poslanika alaih salatu wasalam. Dalje, šart našeg uletka u je slijeđenje poslanika ali salatu I zato kaže poslanik ali selam hadisu koji je kod Buhari je muslima Kullu ummeti ummetin jedhulu džennete illa men eba Sad će moj ummet u džennet osim oni koji odbiju Qile me je eba ja Rasulallah A ko je taj koji odbija da uđe u džennet? Pa kaže poslanik alaih salatu wasalam Men a'tani dakal al dženne Wa men asani faqad eba Ko mi se pokori Znači koji, ko bude koga budeš mogao postrajavati, rekao je Allahov poslanik. I on kaže, prihvatam sam na ta'ana. I ne polemiše posle toga. Taj znači želi da uđe u žennet. A ko se suprostavlja tome i kaže živ bio, ali onaj tamo, ali meni kaže vaku, a onaj meni kaže onako. Sad smo čuli šta kažu veliki imami. Imam i šafija kaže, ako nađete nešto o mojoj knjizi, a to suprotno Kur'an i sunnetu, uzmite Kur'an, uzmite sunnet. I to je bilo pravilo svih imama. To je bilo pravilo svih islamskih učenjaka. Svi su oni htjeli da pogode. I zato Ebu Hanifa je bio učitelj Maliku. Malik je bio učitelj Šafije. Šafija je bio učitelj Ahmedu. A u mnogome sela nisu se nisu imali jedinstven stav ali su svi shvatili da su oni jedan umet i da su oni oni koji žele da pogode onako kako je radio, živio i zalagao se Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. O tumačenju ovih ajeta isto tako puno bi se moglo kazati, ali ono što je najbitnije da kažemo na kraju jeste ovaj zadnji ajet kako kaže Enes ibn Malik, moj amiža Enes ibn Nadr nije učestovao na bedru. Pa je došao Allahov poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, kako vidiš imam muslim, pa je rekao, o Allahov poslaniće, ako me Allah poživi, pokazat ću ja svome gospodaru svoju hrabrost i svoju iskrenost. Pa je na dan Uhuda, kada je vidio ono što je vidio, a to da su nevjernici u prvom malu bili poraženi, a zatim se poslužili lokalstvom Halid ibn Velida i nanijeli bol muslimanima i neki muslimani se dali u bijeg. Neki potpali po tu tezu da je ubijen Allahu poslanik ali salatu wasalam, digao je ruke i rekao, o moj Allahu, ja se utječem od onoga što rade ovi ljudi, misleći na hade, i utječe se ovoga što rade nevjernici, a zatim je ošao prema nevjernicima, borio se i bio ubijen. Pa su našli nakon toga na njegovom tijelu 80 i kusur proboda koplja i sabni do te mjere da ga niko nije mogao da shaba prepoznati osim njegova sestra po jagodicama njegovim. Pa je on jedan od razloga objavljivanja ovoga ajeta minal mu'minine rižalu sadaku ahadullaha ali. Ima vjernika koji su iskreni na onome što su Allahu obećanje dali. I zato, draga moja braća i cijene sestre, svaki vjernik mora da da obećanje Allahu Đelešanu. Ti svaki dan, dragi brate, ti svaki dan, draga sestro, potpisuješ neke ugovore. Ja za stan, ja za posao, ja za penziju, ja da ti izade ovaj organ pa prebaci na drugo mjesto, ili ovo ili ono. Uvijek si pod nekim ugovorima. Kad ćeš to jednom kazati, o moj Allahu, ja ti dajem obećanje da sa ovoga puta skrenuti neću. Pa to smo ti ti govorili, prokleo ga Allah i bacio ga u Zar nismo govorili, druže Tito, mi ti se kunemo da sa tvoje fatihe ne skrene. Za to nije bila preokupacija i malog i velikog i pametnog i budalestog i školovanog i manje školovanog. Do te mjere da su ljudi bojeći se tite, pošto kad osviješ titu, valja godinu ili šest mjeseci u zatvor, onda, onda mu neki muslimani nadali ime Šaban. Pa kad ga vrijeđaju, oni vrijeđaju nekog Šabana tamo, a misle na titu. Znači uspio je taj silnik Firaunoga vremena da potlači ljude i da im pamet oduzme. Da svi dadnu ugovor i Albanci, i Bosanci, i Slovenci, i Romi, i Srbi, i Hrvati. Čovjek. A Allah Đelešanuhu koji nas je stvorio, koji nam daje život i smrt, Kaže nam, iste živu lillahi voli rasul. Odazovite se Allahu i njegovom poslaniku. Vratite se Allahu i njegovom poslaniku. Budite pod ugovorom. Šta to imamo izgubiti? Šta to imamo izgubiti? I zato su ashabi naučili jednu lekciju od poslanika sallallahu alaihi veseleme. Vidjeli su Talhu ibn Abdullaha jednog velikoga ashaba, za koga kaže poslanik ali salatu wasalam, kome bude u mogućnosti da pogleda čovjeka koji zemljom hodi, a on pod ugovorom, neka pogleda u Talhu ibn Abdullaha. U drugom rivajetu, ko želi da vidi živog šehida, koji zemljom hodi, neka pogleda u, ibn Abdullaha. Umro je Allah poslanik alaih salatu Ali on nije govorio po emocijama. In huwa illa wahyun juha. Nego je govorio po objavi koja mu se dostavlja. Došao je dan i ovome velikom ashabu. Naime, krenuli su njegovi unuci sinovi. I čadu džihad na Allahovom putu. Pa on nakoliko stari did kaže sinovi moji džehezuni, džehezuni. Opremite imene. Nemam nija šta u u, u, ovoj traži sam. Pa su rekli babo, ti se borio u vrijeme Muhameda sallallahu alaihi ve selleme, u vrijeme Ebu Bekra, u vrijeme Omara, u vrijeme Osmana, sjedi babo, neka tebe kotiči. Kaže, sjedio bi ja da nisam čuo riječi Allaha te bareke wa ta'ala, infiru hrifata wa teqala. Istržite na Allahom putu, bili slabi ili snažni. Pa su ga ipak preopremili i poginuo je na lađama, na moru, pa je dobio duplu šehidsku nagradu. Potvrdio je ono što je kazao Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. I zbog toga, draga moja braćo i cijene sestre, ono što se traži od vjernika, da budu pod ugovorom, da Allahu obećaju da će za ovu vjeru živjeti i da će za ovu vjeru umrijeti. I da tako na kraju i bude. I na kraju, a ja kad kažem na kraju, to je 45 minuta, pa me osabrite malo. Kako biti pomagaš Allahove te bareke o tala vjere? Odgovor je u dvije riječi ili u jednu riječ. Lako. Ništa nema lakše osim biti pomagaš Allahove te bareke o tala vjere. Ja ejuha ladina amenu kunu ansar Allah كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قالوا نحن أنصار الله Allah žele šanu kaže o vjerici budite pomagači Allahu vjeri ovo je imperativ draga moja braća nije ovo musteha nije ovo hobi nije ovo drugorazna stvar ovo mora biti prioritet svi prioriteta to je bilo i kod drugih poslanika Isa alaih salatu wasalam kaže, ako će pomoći mene Allaha radi, pa mu kažu njegove ashabi havarijuni, takozvani, mi ćemo biti pomagači tvoji Allaha radi. 12 ljudi imao, 12 džematlija imao. I kad mu je došlo iskušenje i primijetio da židovi hoće da ga ubiju, došao je svojim pomagačima i nije rekao im dajte mi po euro da pomognemo miskine reke tamo. Ili dajte nam neki stvari što su vam u kelama dole smetaju vam. I možda džinovi, džini spavaju Ili otvorite one svoje kuće tamo po Balkanu, što ste džinima napravili. Nego je rekao, ko će poginuti umjesto mene? Nema šali, odmah u ring. Ni 12 pomagača. Javlja se onaj što je bio, jel tako, najjači, nije. Javlja se malo veći od Ahmedančeg najmlađi među njima. On najbolje razumio lekciju. I zato je zato je Ibn Abbas kao dječak sjedi Omer, Ebu Bekr, velika elita, došla iza Ađaje Nasrullah i I svak tumači drago ljudima, Meka se uzela, čitava polostro ušlo u din, kaže dječak isto tako ko naš Ahmed. Kaže, hoće vam ja pretumačim ovu suru. Kaže, ova sura najavljuje da će poslanik ali salatu wasalam brzo napustiti ovaj svijet. I to je najbolje tumačenje. I javlja se i ovome slučaju najmlađi među njima i kaže ja ću biti pomagaš Allahu i vjeri. Pa mu je Allah Đelešanuhu u djeliću sekunde dao oblik Isa alaih salatu i on je ubijen umjesto Isale salatu a poslanik Isa mu je kazao bit će sa mnom u džennetu. Nuh alaih salatu wasalam, draga moja braćo, radio je tri smjene. Kale ja qavmi, kale ja rabbi inni da'autu qavmi lejle wa nahara. Ovo je dokaz za tri smjene. Radio sam gospodaru, pozivao svoj narod i noću i dan. I znate koje rezultate imao svako 85 godina po jednom žematlju imao. imao pesimizam? Nije. Je li umorio se na tom putu? Nije. Jer žalio od Dunjaluka da uloži za Allahovu vjeru? Nije. Što znači, draga moj, dragi moj brate i cijena sestro, budi pomagač Allahove te bareke u tala vjeri. Zato je dovoljno samo dva šakta. Prvo je da se ne bi džaba umarali da budeš iskren. Da imaš ihlas. Da hoćeš tim dijelom prvo se vape, a ako dođu će vapi nakon toga, nije od viška. Ali prvo se vapi, jer Allah će te nagrađivati, mi te ne možemo nagraditi. Pa ako budeš ibadetio i pomiješao ibadete, to je širk. Ako oni učinu širk, ako pomiješaju svoje ibadete s nečim što nije radi Allaha, to će im pokvariti sva njihova djela. Znači da budeš iskren. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ muhlisina din. Nije nama puno naređeno, osim da Allaha obožavamo, iskreno mu vjeru ispovjedajući. Kul inna salati, wa nusuki, wa mahjaja, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Reci moj namaz, moji obredi, moj život i moja smrt. Sve je to radi Allaha, znači iskreno. La šarike lehu, ne smijem ja širiti širka Allahu jalla wa ala. وكذلك umirt, meni je tako naređeno. Wa awwal muslimin, ja sam prvi musliman. Znači da kažeš sebi, hoće da budem pomagač Allahove vjere. Kako? Ako ne znam da kosim, znam da vodu nosim. Nije li ovaj dječak znao puno, ali je znao da treba da bude nacionalni kurban u vrijeme Isa alaih salatu I danas braća u Palestini ne znaju puno, ali nije židovska tehnika mogla da prepadne ni onu tetku našu tamo, ni onu nenu, ni onu dijete na otvorenom čekaju smrt. Nemaju have čiste ali imaju veliku vezu sa Allahom Đelešanu. Oni su potpisali osiguranje životno, jel? Ali sa Allahom Đelešanu. Ne sa nekom udrugom ili sa nekim udruženjem ili sa nekom institucijom koja je objavila rat Allahu Tebareke wa ta'ala. I drugi šart da budem ispravan. Ima, kažu ovdje na zapadu izreka sahat, pola sahata planiraj, a pola radi. Da ne bi džaba radio, pa sve na kraju rušio. Ima neki tamo muslimanskih država, oni naprave put i onda skonti da trebaju kopati kanal za vodu. Nego moramo imati projekat da je on utemeljen na Kur'anu i sunnetu. Znači drugi šart za pomaganje Allahove te barake u tala vjere jeste da bude sevab. Da se osevapimo. To jeste da potrepimo u sunet poslanika ali salatu wasalam. Tako kada govorimo, da govorimo kala Allahu wa kala Rasul. Kada radimo da su naša djela utemeljena na Kur'anu i sunnetu. Da mislimo o Kur'anu i sunnetu i da na taj način jednostavno budemo pomagači Allahu te barake u ta'ala vjere. U ovom vremenu imaju neki detalji pomaganja i vjere koji ne traže ni malo para i ne traže ili traže malo para, ali ne traže dozvolu ni od koga. Ne moraš ni od hajdera, ni ovoga, ni ovoga traži dozvolu. Kuhaš nema veze što je tvoj komšija švabo. Doda jedan kutljač i popucaj mu i kaži ovo je, ovo su bamije, ovo je begova čorba. Pa ja, eto ti svoj komšija, evo ti jedan tanjir ove čorbe. Možda ti to koji zakon zabraniti? Može ti zakon zabraniti da kad vidiš svog komšiju, da ga pitaš komšija, može li malo o Bogu da popričam? Pa se prvo dogovorimo kako ime Bogu. Može ti ko to zabraniti? Ne može. I tako je puno stvari. Može li meni tebi neko nas zabraniti kad naiđem pored tebe da se lijepo nasmijem? Ne zubi nikada nisu bili avret. I da ti kažem Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa da podijelimo tu sadaku zajedno. Ili da se navrgodim na tebe i da mi ova krvo zada pređe naprijed kao da mi treba hijamu vati iz glave, iz očiju, to ti ne može niko zabraniti. Znači imaju razni vidovi pomaganja Allahove te barake wa ta'ala vjere. A isto tako na kraju imaju prioriteti. وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ Počnite, draga braćo, od sebe. O svoji najbližniji. Prvo njima pomozite, prvo sebi pomozite. Ku anfusakum ahlikum nara, wa nasu Čuvajte ove svoje filče. I svoje žene i svoje porode. Od vatre čije će godivo ljudi kamenje biti. Prvo pomozite njih na Allahovom putu. Sačuvajte je od vatre. A zatim pometite javliju. A zatim svoju mahalu a onda krenite i dalje. Ali to sve neće ići, draga moja braćo. Ako ne budemo, ako ne budemo se obrazovali u islamu i pitali učene. Kao što je Isa Ali Sram imao svoje pomagače, i mi danas moramo imati svoje pomagače. Ova vjera traži da se mi svi zajednički udružimo i svak na svoj način pomogne Allahu te barake vjeru. I zaista bilo šta više kazati je umor i za vas i za nas. Ja molim Allaha te barake ta'ala da nam da da budemo ustrajni, istrani i odlučni na ome putu koji je zaista dika i ponos. Molim Allaha Đelešanhu da budemo pomagači Allahu te barake wa ta'ala vjeri i da ne obolimo od kompleksa šta će nam pokazati da budemo na srednjem putu koji ne dozvoljava ni liberalizam niti dozvoljava radikalizam i da molimo Allaha tabarake wa ta'ala da budemo sebe upute drugima jer kaže poslanik alaih salatu wassalam ja Ali لو يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم O Alija, da Allah tvojim sebebom uputi samo jednog čovjeka, bolje ti je od okonje Mercedesa uno doba, od crvenih deva. Kad bi nam sad neko rekao, samo jednog dovedi u džaniju. Odvedi jednog švabu kod pogleda da primi islam. Dobit ćeš odmah okonju. Odmah bi se mi razletili na posao. Niko ne bi rekao pa ja bi ladu. Kažu kupio Francuz svom sinu, nije ga slušao. Kupio mu peglicu. Pa kaže, babo, ti si rekao da ćeš meni pežova kupit. Kaže, sine, on će se raspegan, dok ti njega malo umoriš i dok ga malo prohabaš. On će biti pežov na kraju. Zato kaže, draga moja braćo, molim Allaha da budemo sebe upute drugima i to je u stvari naša vizija. Mi zagovaramo islam, a ne zagovaramo ni rat ni mir. Mi zagovaramo islam. Ako je mir, mi imamo posla. Ako je druga opcija, opet mi imamo posla. I to je u stvari vizija muslimana i to je zadaća muslimana. I zbog toga ćemo biti onda najbolji ummet koji se je izmiješao sa ljudima. Aqulu qawli hada wa stavfila li wa lakum stavfiruhu innahu huwal gafuru rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin was-salatu was-salamu ala anbijaju wal mursalin was-salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.